Eh, Jenny och vänner time. Vi är på Färgfabriken söder om stan här i Stockholm. Liljeholmen, Namnstad tunnelbanestation. Eh, det ska bli klubb klubbkväll. Love Lagerbergs debutmys ser helt jätteförvånad ut. Varför gör du det? Varför jag ser förvånad ut? Ja. Jag är skitnervös. Varför det? Eh, för klubben? För, eh, ja, och för dig. Alltså, men, jag är rädd för dig. Men Love, är du den som varit med flest gånger i den här podden? På riktigt? Det, är, det är ju tredje gången du är med. Men Peter måste ju ha varit med? Ja, kanske, men Peter räknas knappt. Förlåt Nej, Peter. ja, nu hörde inte jag riktigt vad den sa där. Kan du ta en gång tårningen bara? Nej, vi, vi, pratar skit om dig bara. Jaha, ja, som vanligt då. Vi är jättemånga här. Love Lagerberg, Peter Björklund, uh, Jesper Ljunggren. Hej, hej. Min kille. Ja. Hej. uh, <laughs> Alexander Peristeris. Hej. Hej, också gammal um, Jenny Wenner-veteran. Um, up to no good ja. är ni. Love är ena halvan av Baby Steps. Vi hoppas att eh, Josefin Norén Almén kommer hit snart också. Ja, hon är lite sen bara, men, men det gör inget. Vi, vi, vi det har, gör lite. Vi, vi är tillräckligt många ändå, vi måste dela på alla mickarna här. Mimmi Brundin är här också för första gången. Ja, hej. Hej, <laughs> ja. <laughs> också en del av det här stora fina klubbgänget eh, Good Good. Uh, vi Superklubb har vi kommit fram till att det heter. Exakt. Ja, just det. Vi, vi ska hänga här på Färgfabriken hela kvällen och uh, spela goa låtar. Det ska vi göra nu också. Är, är ni med eller? Ja! Helt med! Ja, herregud. <laughs> Ganska mycket. Lovar du fortfarande de där läskiga handskarna på dig? Ja. <laughs> Bra. De det måste fina. bli svettigt där De heter Maxiflex. Du, Lova har hängt upp eh, lampor, flaggor och fixat med ljud. Ja. suckers can't tell me nothing. Them suckers can't tell me nothing. Cause I'm number when I was down road. Them suckers can't tell me nothing. Them suckers can't tell me nothing. Cause I remember when I was down road. They sucks can't tell me nothing. Pull up on the boy straight son. Get money home, boy, it ain't nothing. Work hard, know I gotta make some. Thank God I ain't gotta take none. Pocket full of big 50s, big face, looking real pretty. Like a ghetto makeup, I can never change up. Small sucker need no new friends. So I can't be around no fakes. Came up, now I can't even trust my true friends. What is I'm doing? Better to running big trucks like I'm about to move in. So I got so many groupies. Living my life, something like a movie. Tell your girl tune in, we ain't never losing. Grind hard so the youngin' came up. Day ones I could never change up. Real life, this ain't nothing made up. Pay the storm shade up. We straight, it don't never phase us. Go hard till them niggas cage us. Young legends will make us famous. Now the suckers can't tell me nothing. Now the suckers can't tell me nothing. Cause I remember when I was there, oh suckers can't tell me no, he no. That suckers can't tell me no, he no. Cause I remember when I was dead wrong. Ayy, that suckers can't tell me no, he no. That suckers can't tell me no, he no. Cause I remember when I was dead wrong. Ayy, that suckers can't tell me no, he no. That suckers can't tell me no, he no. Cause I remember when I was dead wrong work. Try to rob me, boy, it's currency. Say you rich, but I know you hurt. Say the kid so clean, no curse. Flow sick, I don't need no nurse. Long hair, don't care, she perfect. Tell me stop using auto tune, but I got a million views on, boy. You just work a phone, got no service. If you ain't calling about no cash, going car got me speeding so fast. Throw a couple hundreds when I roll past. Cause I got a motivated to get money. If I ain't, then it don't get none. Gotta make it to the top. I'm in love with the guap. That's me and my homie Benjamin. now we get money. Legendary, how they gon' stop us? So I gotta make it to the top, cuz. Big checks, yeah, I need lots of. So I need lots of. It's for my homies that have been shot up. It's for my homies that have been locked up. Don't trip, try to get your rock man, but when that roll. Alltså, hur bra är det här? Jättebra. Jättespännande framförallt. Vadå, tänker du? Nej men du berättade just för mig om vad det här var, men jag ska inte avslöja det för det kanske du vill berätta? Nej det spelar ingen roll. Det är ju alltså Chief Keefs uh, lilla kusin som ja. är typ 15, kanske 16. Det är helt fantastiskt. För, för, när du sa det då började jag direkt tänka att jag skulle lyssna på texten. Mm. För jag funderar på hur, liksom, hur hård man kan vara om ja. man då är, jag tänker Chief Keef som har sin liksom livsstil. Ja. Och om man då liksom är, är släkt till honom och ung, mm. vad, eh, liksom, hur, hur är man då? Och bor i Chicago som verkar vara hårdaste staden Ja, ever. precis. Så det var jag försökte börja lyssna. Ja, ansiktet. jag försökte lyssna på vad han sjöng, men samtidigt så tänkte jag på att ljuset inte var så bra här borta. Så började jag tänka på det istället. Ah, okay. Love, du måste ner nu, du måste lugna dig. Ja. Allting kommer att Du såg så jävla besvärad ut. <laughs> Ta av dig handskarna. Men mm. Matti Baby, eh, Tyboy Digital var, var med här i podden för några veckor sedan och introducerade oss för, för Matti Baby. Um, och du introducerade honom för mig nu kan jag säga ja, faktiskt. Ja, fint. Jag, har jag tappat det helt eller? <laughs> Nej, jag tror inte det. Ha, är du, okay. det, det hans uh, mixtape kom för ett par dagar sedan. Uh, det heter Young Legend 2. Uh, eh, eller 2 kanske man säger. Och är uh, svin, svinbra. Jesper, vad säger du? Ja, jag tycker det är helt fantastiskt. Det är precis sån här eh, musik som jag typ helst vill höra nu. Liksom melodiöst men ändå så här skithård bas och bara, ja, det går inte att inte tycka om det tycker jag. Mimmi? Jag tyckte det var bra. Du bara, jag har fan inte... vad dåligt. <laughs> det vore nästan skönt om jag sa det bara för att vara annorlunda. Ja. Jag tyckte det var bra. Jag har inte alls hört talas om det här innan. Nej. Eh, så det var kul. Svinbra. Eh, det, det känns som att han skulle kunna gå om med Chief Keef i någon slags popularitet, eller? Vad tror ni? Chief Keef, så, eh, jag, jag tycker han har tappat ganska mycket någonstans, så det är nog inte så svårt att gå om honom. Jag vet inte. Jag gillar i och för sig den senaste, den här Fuck Rehab-varianten. <laughs> Vadå då? Alltså Love Lagerberg jag tycker den är alltså rolig. Chief Keef fell off. Jag vet inte om jag håller med. Jag tycker nog att... Eh, han håller jag, jag eh, fanan högt? Ja, jag tror det. Jag tror okay. det. Men, eh, för er som lyssnar, vi kör lite reducerad stil här nu på Stora Good Good-gänget. Eh, Love, Jesper och Mimmi hänger här med mig. Eh, vi får se om det dyker upp lite annat löst folk här snart. Vi, vi börjat spela din, eh, ditt val, Love. Ja. Vad är det vi ska höra? Nej, det är bara någon random britt som vanligt. <laughs> <laughs> Love? Eh, ja, han, han är ju fruktansvärt random. Han heter eh, Jack Stedman. Mm. Eh, och ehm, jag, jag liksom har väl hört lite låtar som han lagt upp så på Soundcloud ibland. Och han har lite så soft inställning för låtarna är inte så här, de är inte skitbra, men de är ganska bra. <laughs> Och så lägger han upp en så här, typ en, jag vet inte, en låt var tredje månad mm. eh, och får så här, ja men har typ så 20 000 views och haft det i typ så tre år. Det är så jävligt soft inställning och så här skitdålig så här profilbild. eh, <laughs> men... Han stretar på eh, liksom. Sen så, eh, när jag faktiskt googlade na hans namn så, här, så, så finns det en sångare i ett skitdåligt band som heter Bombay Bicycle, Bicycle Club, som ni kanske känner till? Ja. Just det, som ja. är ganska poppiga. Ja, precis. Ganska keffa liksom. Eh, och det är, det är han, typ. Ah. Så därför tror jag han har kunnat köra lite den profilen, att han typ såhär, ja, ah, här, jag, här sitter jag och gör mina house tunes, samplar lite typ såhär, ah, ah. någon Anthony Hegarty-liknande röst och typ gör någon jävla house tune på det och lägger upp den så bara... Och så får han ju brödfödan på någon såhär indie... Ja, exakt. indie. Alltså så här, jag var tvungen att bildgoogla han extremt noggrant för mhm. att bli övertygad. <laughs> ja, ja, snyggt. Eh, nej, han, alltså, han, ser, han ser ju väldigt liksom standard eh, London eh, ut. Vad, vad, hur ser man ut då? Ja men såhär 24 år, eh, grå, eh, såhär randig skjorta det är så mycket hat i dig. Nej, verkligen inte. Det är bara att, eller, det, eller, det, är bara att det är så bara... självklart för mig, för jag har lyssnat på så extremt mycket av den här musiken. Liksom. Du har eh, bläddrat igenom jättemånga eh, MP3-bloggar och sett samma bilder på samma gråa 24-åringar. Ja, men det är så många år av liksom konsumtion av brittisk eh, eh dansmusik, så att det är liksom helt irrelevant någonstans, ah, ja. eh, men, men, här var jag i alla fall tvungen att bildgoogla, så att det kanske... Men det här var ändå ditt val? Den... Det var mitt val, men det var, var någonstans, det var, det var, taktiskt, för att jag visste att så här, alla kommer spela rap. Och jag har lyssnat på så sjukt mycket mixtapes de senaste månaderna, mm. så nu mm. tänkte jag så här, nej, det här, eh, det här går inte. Nej. Nu bryter jag här. Så tar jag en <laughs> ganska bra house-låt istället. Tack Love, tack. daddy, but tell them Ludacris is thankful for his daughter. Why we all in the backseat of my Impala? Hut one, hut two, hike, hike, hike. They don't know about the scratches on my back and how I call you my bed bug when you bite, bite, bite, bite. Nibbling, dribbling on my adrenaline, tasting like cinnamon. I can think of so many synonyms. You be killing them, other women pretending they don't know that you really hardcore like little Kim and him. Squat down, bend it over, bring it back from the side, turn around, hunchback, Notre Dame. Turn your device on, it's the right song, turn the lights on. Rico Love, and you know my name. Hell no, a loud mouth won't get you nowhere, baby, I swear. I'm best friends with Giuseppe. If you let me, I put you in something rare. <laughs> Yeah, I fucked with your homegirl back in 06. Why she keep bringing up old shit? She was cool with a girl I used to go with, but you can tell them both that it's yo dick. I bet. That you don't even speak when you see me in the street, but you still my little freak, girl. You don't take pictures of your blind, take it like them lame bitches, man. Why they so weak? Tonight we might be courtside, me, you and wifey. 200 on my neck, even though I got a check, she'll fuck around and spend it on me. They don't know, they don't, you they know, do that. know, they don't, they don't, she got her own paper. They don't know, they don't, they don't know, they don't, Broke bitch, they don't never know, understand that. They don't know. We be in the same room, we gon' never say shit. This keep it between me and you, no trigger, and we cool. Turn the lights out. How you feel about me? Can't live without me. Without me. How that pretty thing cream when you think about me, about me. You've been staying in my condo about a month. It's a key up on your chain when you're going through some things. Escape whenever you want. They don't know how I hit it by the fire and your legs stretch wider and it just gets tighter. They don't know that you're stressed and you're tired, but the stress gets lighter with the money that I wire. I, don't know. I like to put my lips on, kiss, on. every part of your body. Yeah. Do it so well, baby, who you gonna tell? Nobody. Ladies and gentlemen, see every time. Gave a bitch face a high five. I don't know why she was looking at me side eye. I don't even know why I'm sky high. I don't even know why I'm high. Is that a high crime? But I got a gang of naked pictures that I'm ready to send you. If you just want relations, baby, it's nothing that can do. You said you looking for something to get into. Oh, I'm looking for someone to give into. Oh. oh. They don't know you got me crazy and craving and screaming that I wanna have your baby. Posted all up in this bed, all up in my legs, pulled in like that Mercedes. Oh, they don't know. They can't hang if they don't smoke. I don't fuck with niggas if they don't blow. And that ain't no joke. They don't know, they don't, they don't know. Had to do it one time for the remix. They don't know, they don't, they don't know. Jesper, har vi ditt val? Ja. Varför, varför gillar du det här? Eh, jag tyckte jättemycket om originalet när det kom eh, förra året. Eh, Rico Love är det eh, Du valde en gammal låt kan man säga. Eh, det kan man säga <laughs> om man vill vara elak, men man kan också säga att jag valde en helt ny låt för att det, är, här var det mixen med eh, en grym Tiara Thomas-vers och en grym eh, Ludacris-vers som låter lite som typ, gamla Ludacris, eh, som jag gillar. Hur låter gamla Ludacris? fett. Aha. <laughs> nu, tack för att du var med. <laughs> Jättekul att vara med. Eh, Alex, hur skulle du beskriva gamla Ludacris? Nej men alltså, man, man blir det här bästa um, på klubben när man har kul. Alltså, han, han får igång en på det, på det bra sättet tycker jag. Jesper, det var ju det jag sa, var det lyssna och lär. Det är fett. <laughs> ja, jag fattar. Ja men uh, ändå bra känsla i den här tycker jag. Den är nice, den är ja, bra eh, rb vibe på den. Verkligen. Mimmi, vad tycker du? Eh, jag har ju hört eh, cirka 30 sekunder av den här nu. Uh, jag vet inte, jag har inte hunnit skaffa min uppfattning. Jag, tror att du kommer jag tycker det här låter här jättebra. Jag skulle vilja höra hela. Vi, vi liksom rycker in folk här till mickarna och det finns bara tre, tre stycken och tre hörlurar. Jag fick slänga ut Lova all, Alla kommer låta helt handfallna ja. när kommer in. Ja, men bra, kul, mm. det här bra. Kul, ja. kul framförallt. Ja. Kul att de kör. <laughs> Alla har tagit med sig en låt idag. Du har också valt en Mimmi. Ja. Vad, vad ska vi lyssna på? Uh, Jupiter Grayscale heter låten. Mm. Uh, och det är Gallant om man uttalar det så. Varför har du valt den? Eh, jag var, åh, jag tycker det här kommer bli min nästa så här eh, repeat-låt. Jag har en tendens att snöa in på låtar och lyssnar gärna på kanske en eller tre låtar hela tiden. <laughs> och det här tror jag kommer bli en sån för mig. Kör du så var tredje då? På något Nej, det blir snarare, ja men ja, jag brukar inte köra på repeat att den går om och om igen, men var tredje kanske mm. det blir. should burn. kände du när du hör den här första gången? Men man blir ju alldeles så här len och fluffig på insidan på något sätt. Jag tycker den är så jävla härlig. Man skulle ju kunna säga att det här kanske går under kategorin eh, smörig R&B, vilket jag haft jättesvårt för tidigare. Men jag vet inte, det här är något annat. Det kanske är att heter lite... Det känns som att det finns någon undercurrent av elektro i som, som gör att det inte blir så kletigt utan bara liksom Härligt. Vi, vit snubbe gör R&B. det är det du gillar. <laughs> Fy fan vad hemskt. Förlåt. Ja, Nej, jag, jag, tycker, jag, tycker, jag, jag tycker också den var jättebra. Ja, tack. fina, det var väldigt här, så här bra ljud i den på något sätt. Ja, men, ja, men den är mäktig på något sätt. Alex uh, Thunder, du är väldigt bra på ljud. Mm. Uh, mm. Säger jag. Mm, ja, <laughs> korrekt. Jag gillar, jag gillar ljud. Eh, du, du, jobbar ju med ljud hela dagarna som producent ja. Eh, och jag vet att du är supermusikalisk. Va, va, vad tänker du när du hör en sån här låt? Uh, jag, tänk, nej, jag, jag, vet inte, jag gillar den bara. Jag, jag, jag känner den mer. Uh, den var väldigt mycket luft i den. Uh. Och, och gitarr. gitarr det, var, det, var, slags, det var en... en, en, en riktigt såhär 80 talsballad hårdrocksballad ja, gitarr. Hårdrockssolo nu funkar det ändå på något sätt. Ja, ja. Det flöt in bra med, med resten tycker jag. Hur har du tänkt när du har valt din låt? Ja, det är bra energi den. Jag vet inte, jag gillar den bara. Jag, jag var väldigt angenägen om att skicka iväg den för jag tänkte att någon annan skulle sno den annars. Okej, okay, okej. Okay. Folk har fått, fått liksom paxa sin låt ja, inför det här. Och du, du var först ut, eller? Jag tror det. <laughs> Snabbast. and let a thug hit it. You ain't gotta get dressed or do your hair, girl. I got 24 hours. 24 hours. It's just me and you. I got 24 som gästare här på låten. Mm. Men, men vad är det för dude? Som... T-Fly som är en eh, snubbe som eh, kommer släppa skiva i sommar. Han har släppt några mixtapes, uh, eh, R&B, braiga grejer mm. och uh, ja, den där låten är ju proddad av min favorit just nu, DJ Mustard. Mm. Och så börjar med den Mustard on the beat. Mustard oh. on the beat! Oh. Oh. Ja, precis. uh, <laughs> och den börjar med YG som säger det tror jag. Aha. Är det där? Alltså det är den bästa Track dit någonsin. Det är mitt nya livsmål att komma på ett lika bra till Up to no good. Up to no good. Up to no good! ni, kan, kan ni inte sampla Harry Potter? I solemnly, solemnly swear that I'm up to no good. Mm. <laughs> Vadå, säger han det? De säger väl det någon gång eh, när de ska läsa den där kartan som är... Jag har aldrig eh, sett Harry Potter. Nej, okej. <laughs> Ändå ifrågasätter du det. Ja, det är klart jag ifrågasätter det. Det kändes ju extremt osannolikt. Tack för din medverkan Lo. Ja, hej då. Ja. Um, ja men bra låt, 24 hours. Mm. Vad va är det som uh, eh, DJ Mustard gör extra bra, utom uh, eh, DJ Tags, eller producent Tags? Ja, det, är det, det är det bästa, det ah. vill jag säga. Okay, okay. Uh, Sen går det bara utför. Ja, men jag vet inte, han, han, har någon, det är någon här, han har någon enkelt Alltså det är väldigt enkla beats men de är så jävla catchy alltså. Det är någonting med det som man bara fastnar direkt. Han mm. gjorde ju, Rack City var ju någon ah, just det. början på hans våg. Den här, ja, mm. som nu, nu jobbar ju med alla och alla vill ha med honom. Men jag är framförallt typ, kanske inte så varje individuell produktion, eller många är asfeta, men det är att han producerar så sjukt mycket. Det är så högfrekvent. Att kunna leverera sådana här typ melodier och hitsar hela tiden, vilket han verkligen gör. Det är proffsigt. Det är skickligt. Alltså. Proffsigt om något. Eh, v vad är ditt eh, mål som producent att, att liksom mata ut i ren kvantitet? Eh, nej, det är att ha kul och göra... Det är att ha kul. <laughs> Okej, okej. <laughs> Vi har kommit fram till eh, Pe- Politikersvar. Peter Björklunds val. Oj, eh, Det, yes. blir- det blir ännu mer rap. Ja, jag tänkte, jag letade efter, scrollade väldigt många flöden idag eh, och letade efter någon riktig banger. Mm. Eh, Hittade du Ja, men eh, den här tycker jag är jävligt fet. Det är Gangsta Boo och Lechat Chat featuring, vad heter den sista nu? Mia X. Mia X, just det. Bitchy. Mamma Mia! Mamma Mia! Gangsta Boo! Let's Let's go. Let's go. nästan rap metal. Ja, det är, alltså det kan ju, det är lite tjatigt liksom. Uh, men, men också lite, lite så rockigt. Eller vad tycker du? Alltså drivet bidrar ju till att det blir väldigt rockigt, men uh, det är någonting, alltså, det, det kanske handlar ganska mycket om attityden, attityden i, i låten också som gör att jag gillar den. De är jävligt coola. De är jävligt coola. V vad säger ni andra? Alex och Love. De verkar lite småarga. ja, det var bra. Det är jättebra. Det kan de väl få vara. Definitivt, absolut. Jag bara konstaterar det. Vad säger du Alex? Ja, den fångar inte mig den här riktigt. Jag vet inte. Det var någonting med... Hatar du tjejer? <laughs> Eller? ja, det är kanske är därför. <laughs> jag tycker det är lite synd att, att, um, att Gangsta Boo inte riktigt har fått samma så här, skjuts i, i karriären J. på sistone som Juicy J ja, just det. Uh, hon var ju också med i Touristic Mafia en gång i tiden. Um, sunkigt att allt ska vara sådär. Verkligen, det är supertråkigt. Uh, nu har inte jag jättekoll på, bra koll på uh, eh, politisk maffia men eh, jag uh, tycker att uh, det här känns ändå som någonting jag vill höra mer om. Även om inte människorna runt bordet verkar hålla med mig. Men, mm. Jo, verkligen. Alltså jag uppskattar det jätte, jättemycket. Ja, <laughs> vad kul. om DJ Mustard gör lite beats. Oj, vilken bra idé. Ja. <laughs> kan göra så Jag tänker att vi borde ändå säkert ta ner det lite från den här stökiga stök eh, rappen mm. eh, till någonting super, super vackert mm. som vi lyssnade på i veckan eh, jättemycket. Det är ju ytterligare en Jenny och vänner-vän, eh, Baba Stilts, som vi gillar så mycket. Ja, det är inte bara Even. Va? Eh, det är din vän också? Ja. ja. Baba är allas vän. Ja. Jag, jag känner inte honom. <laughs> <laughs> helt annan stämning i den här låten ja. än det vi har hört innan. Det kändes som att man bara så zonade ut nu i någon slags mindfulness. Ja, det var väldigt fint. Mitt här på klubben. Jag vill ju tro och hoppas att det är Melina och Baba som sitter och sjunger tillsammans. Ja, det, det här är ju någon slags edit på en, eh, en gammal låt ja. med Frankie Rose, uh, Pair of Wings. Men uh, ja, det kanske är hon som sjunger ändå. Ja, det vet de man kan inte. de kan man, ut om den. Man vill ju tro det. Låt han tro det nu. Ja, jag tror också det. Ja. Hoppas. Ja. Uh, vad får ni för, för känslor när ni lyssnar på det här? <laughs> Du, du, du precis fram en, en, eh, någon slags mattkniv, ja. eller vad var det? Hur ska vi tolka detta? Sådana känslor. Love Lagerberg är alltså en slags eh, den mest praktiska klubbarrangören jag känner, som ja. alltid går omkring med här, konstiga handskar, en kniv, lite tejp. <laughs> Allt är bra att ha, man vet, man vet Mål och tråd. Ja. Man vet ju inte. Kunde du slappna av nog och liksom, så här, ta in den här låten? helt fantastisk. Det, mm. det, är mm. fascinerande hur mångsidig den här uh, livsstilskonstnären Baba faktiskt är. Mm. Jag pratade med Babba häromdagen, han var väldigt glad för att du faktiskt uh, sa precis det till honom för ett tag sedan. Han var väldigt... Så är det, men jag tror jag sa det i radio, i uh, Riks, har, han, Riksradio. Det, är mycket det håller vi inte på med här. Han var väldigt Nej. glad i alla fall. Riksradio suger. <laughs> <laughs> Jag tycker att den här låten är fin för att jag tänkte på den, första gången jag hörde den så, så tänkte jag faktiskt på Färgfabriken eh, och känslan man kan få så här, på en, en, en, sommarnatt när man har varit på den här klubben i Tack. massa timmar <laughs> och det liksom har blivit gryning och man, är, man står en bit bortanför Färgfabriken och ska hem och så hör man det dunka lite i bakgrunden eh, precis så som det gör i den här låten. Och så det, är det, ändå, det är det finaste jag hört. Så här, gryningskänslan efter klubben. Det... Jag lägger bort kniven nu. Ja, men gör det. tycker jag är lämpligt. Det är så himla bra stämning. <laughs> ja. Vad, får du för feeling, Alex? Jag tyckte det var jättevackert. Det här var rakt in i, i hjärtat alltså. Veckans bästa låt kanske till och med? Ja, ja, ja det tror jag. Otroligt fin. Vi, vi, vi har försökt vänta in eh, Josefin Norén Almén, eh, a.k.a. Kärleksdöden. Hon mässade nyss. Ja. Hon eh, är, eh, var hemma och bytte om Ja, det är lovande faktiskt. Men det var några minuter sedan. Ja. Så hon är nog kan, här. Kan bli Kanske tajt eller? Men, men vi kör hennes låt då. Ja, ah, abs Eller? ah, absolut. Vad tycker ni? Vad har hon valt? Eller så är det Drake. Eh, ah, vår kompis. How to dress well. Det kan du snacka lite om sen, eller hur? Ah. Ah. <laughs> there's no moon above you. But now there's a new place above that line. Now that I've known you, the truth could never come without your smile. But life should have warned you. Living on as I limit left behind. And an innocent I And wanted our love this to never subside. I never moment of morning and night. Left your nectar, kiss us down to the night. your nectar kiss. I was thrown to the night, and now I know. Even when we get what we want, these hearts beat will never stop longing. Love, ehm, du sa att det här är en kompis. Eh, ja, nej men det här, eh, vår, eh, min och Josefins vänskap, jo, Josefin och jag har, har haft en klubb som heter The Baby Steps. Ah. och eh, vår vänskap började i eh, How to Dress Well. Ah, hur då? Eh, genom att Josefin eh, hörde av sig till mig när jag var, jag var bokad på Landet, det här är väldigt många år sedan. Eh, landet är en annan klubb här ja. i Stockholm. Precis. Eh, och eh, hon hörde av sig till mig för, det är kanske fem år sedan, sex, fem år sedan. Mm. Eh, då, ja, och, och sa så här, eh, jag har en kompis eh, som borde, eh, ska åka till Europa, han borde komma och spela hos dig. Typ. Och då, då visste inte jag vem det var. Eh, och så sa jag så här, ja ah, men, eh, ja okej okay, vi kör. Hon, hon tjatade några gånger så här. Så, det ska jag medge, det ska jag medge. Mm. Och så, ja ah, absolut. Och så blev det så här jättefin kväll och det kom jättemycket folk. Och, och då spelade Tom. Mm. Eh, det här var precis liksom i början, han släppte några så här riktigt så här skramliga liksom eh, indie-R&B, ja men som ändå han så här, eh, eh, gör. Mm. och då sa jag till Josefin så här, men vad håller du på med? Det här är så fruktansvärt bra. Du har ju liksom hade hon undersålt det? Du måste ju ta tag i det här liksom. Mm. Hon sa ja, ja visst, så lite loj, vet, spela tufft. Mm. Eh, men, så jag tjatade så jättemycket och sen så förstod hon nog så här, ja men jag borde nog ta tag i det här. Den där Love han verkar ju inte ha alla hästar i stallet. Så då startade hon en klubb som heter Kärleksstället. Ja, okej ah. okej. Okay, okay. Så vi körde på landet och sen, ja, sen så började hon göra så här andra grejer. Så. Eh, och sen till, sen till slut så slutade mynnade det ut i, liksom, det var ja, eftermiddagen, typ att vi gjorde en annan klubb tillsammans som hette The Baby Steps. Åh, jag älskar sådana här stories. Och nu, vi... och nu är vi tillsammans, jättemånga ja, andra fina också. Jag, jag, tycker det är härligt när, när man liksom klumpar ihop sig som så molekyler ja. på något sätt. Ja. Ehm, <laughs> Vilken nu, fin beskrivning Nu är vi som någon, någon, slags jättemolekyl. Jag vet inte. Uh, Alex, du är läkaren i gänget. Vad är det här gänget Good Good för någon slags man kan säga att musiken, vi är molekyler, musiken är vårt lim. Ja. <laughs> det lät ja. inte så vetenskapligt men okej. Okay. Jo, det är vetenskapligt. <laughs> jag tycker du kommer undan med det. Ja, får Mm. Eh, gud vilken, vilken så snurrig men mysig um, podcaststund vi har haft. Ja. Jag hoppas att det har gått att lyssna på fast vi har liksom bytt människor och ljud och varit lite förvirrade. Håller det på att ta slut nu? Ja, det håller på att ta slut. Vi, vi är snart framme vid sista låten. Åh nej, vad mm. tråkigt. Men nu ska jag vi ha kul. Jag tänkte säga att det var lite fint att, för att, att Tom, How to Dresswell, faktiskt har spelat i det här huset. Ja, Ah, eh, högst upp i, i takvåningen. Det var en helt, helt fantastisk eh, spelning också. Gud vad kul. Vilken är din roligaste kväll här på Fivefabriken? Eh, ikväll förhoppningsvis. Ah. Yes. Oj, oj. När man lyssnar på det här så är det ju antagligen imorgon, så att då har man missat hela festen. Eller så var man där. Ja, det, det är men, ingen som eh, vet. Ja, <laughs> Förhoppningsvis blir det bra. Vad ser du fram emot Alex? Uh, jag ser fram emot uh, uh, ditt när du spelar skivor. Jag tycker alltid du gör det så himla bra. Åh, du är snäll. Ja, men, är men då sant. är du ändå mycket, mycket proffsigare. Och, och Mimmi, du ska spela lite skivor själv också. Ja, det är min första gång. Uh -huh. jag, Hur känns det? Ja, men det känns eh, svinbra. Jag vet inte hur man gör, men det kommer nog gå bra. Så länge man gillar goa låtar ja. så, så löser det sig alltid. Ja, ja, men det här kommer gå hur bra som helst. Vi, vi avslutar med en riktig så här Jenny och vänner-maskot. Drake. Eh, är det här låten som handlar om Rihanna, tror ni? Alltså, Days in the East. Jag hoppas på det i alla fall. Ja, ja de kommer bli ihop. De måste De är bli ihop. redan De det. är ihop. Men Va? folk säger att de inte vet det, att det inte är Är säkert. de ihop? Vet de vet, vi själva det vet. eller vet ingen annan? Ingen vet. <laughs> Hej då! Hej då! myself, call me off. Those nights when you need someone else, call me off. You can be the one to take control, call me off. When I get there, you already know. We talked about love and what life could really be for me. She said, when that shit is real, you just know. And I was thinking about you, you already know. Yeah. The other night, Chubb showed up at my house. He had weed for me. That my nigga till we gone, keep his ear to the street for me. Said the city stress him out on the low.